Kantuz kantu, Euskal Kultur Erakundeak babesutako emankizuna. Ongi etorriak entzule, kantuz kantu emankizun berri bat izango dugu gaurkoan eta gaur larun bata ba, musikari batekin izanen gara, diska berri baten deskubritzeko tarte hartuko baitugu gaur. Filip Deskurra izango dugu gurekin, diska berri bat, e, atera berri baitu, eta endaian ere ikusi izan dugunez, ba, tira, bere diska berriaren deskubritzeko, agurtuko dugu lehenik eta benka iso gunon. Igunan. Zer moduz? Untxa. <laughs> Orain kontzertuekin abiatua? Hori da. Hori prestatzea eta gogotik harikugida. Bai, aurkezpenu asko dituzte? Bai, bai, bai, egin eta mm -hmm. egiatian, irai, normala da, egin behar da. Hori da, lanaren beste aldea, ez? Hori da, bai, <laughs> musika egitea gauza bat da, baina gero <laughs> hori prestatzea hainitzen lan da, ere. Bai. Ez dakit aurkezpenik behar duzun, ezaguna baitzara, inguru hontan, baina eh, erranen dugu, eh? akordeularia zarela, ibilbide eh, zabala eta oparoa izan duzuna orain arte, hmm. diska zonbaitzu ere plazaratu dituzu, estilo ezberdinetan, eta orain esango genuke eh, dela zure sorkuntza lan bat eta lehen gainera. Bai hori da, bai egin dut gauza asko, Eh, munduko klasikoan, musika klasikoan, ere gero kantariekin, oso maite dut uh, jotzea kantariekin, jena dut Jojo Bardagarraekin, uh, eh, gazte denboran ere handia dual, eta mm, orain gontzalben dibidekin. Baina hor egia da, behar badan ere sustraietik dator musika hori, eta menmentua men zen uh, erraiteko gauzak nire musikarekin kantu guztiak zuke hori da, bai, bai, bai, ateratu zait eh, hainiz gauzak eta eta segitzen du oino, mhm. eta gero moldatzen dugu musika hori uh, eh, irukote behi horrekin. Bai, irukotean eh, egin baitu zu diska eta hori. kontzertuak ere, irukotean apestu. Bai, mementukotz bai, gero ikusiko dugu, benen uh, mementukotz bai. Angel mhm. Luntzu eta kike hartzarekin ari baitzara lanean. Hori da, bai. Mhm. Musikari handiak ere, ondoan? Bai, suertia bat dute, eh? egia mhm. <laughs> Uh, eh, Angel Untzurekin uh, eh, duela espalditik aremanetan gira. Uh, eh, izaguten ginuen duela bukasiko goi urte. nik beti entzuten dut Angel Untzu eta joaten nintzen uh, uh, berean konzertu harat. Entzutea eta... Mm, Dola guti hasi eh, bere proiektua baten zat, eh? ajeluntzu ateratu du bere diska bat uh, bikoterekin, mhm. eta parte hartu nuen ere diska hortan. Eta mementu berean, voilà, nik adintzen pentsatzen talde batekin uh, nire musika egiten, eta berari pentsatu dut segidan. Eta bera ere, pixka bat ari da mundu desberdinetan, eh, mm. tradizionalen munduan, jazz munduan, eta azkenean, azken ez gira hainit mintzatzen musikari buruz, diotzen <laughs> dugu, egarrekin. Hori duzen, maite. <laughs> Hori da. Baz, behatzi piezaz osaturiko diska deskubrituko dugu gaur, kantu zunbaitzu entzungo ditugu, eta horietako batekin hasiko gineke, ametsa izeneko bai. piezarekin nahi zuzen? Nahi baduzu. <laughs> pieza batzuk eh, instrumentalak baitira soilik eta beste batzuk kantatuak. Eh? Hori da, hori da, bai. hontan kantatzen da. Ba, hori nahi nuen, nahi nuen absolutuki eh, hizkuntza eman nire diskan, zeren hizkuntza uh, niretzat da gure kultura ere. Mm Orduan eh, beti importantzia daut, e, eh, eman dut uh, eh, izkuntzari, nire naiz beti gazten <laughs> Euskara, nire alabakari dira unxamintzatzen Euskara, <laughs> ikastolatik landa, eta orduan nire lehen diskan, nahi nuen, ez botza nahi baduzu kantari bat bezala, eh? denak kantuz hartzea eta izkund, gure izkuntza eman nire diskan. Mhmm, ba Ba, Filip, dezkurarekin ari gara gaurkoan eh, solasean, diska berri bat plazaratu baitu. Eh, ikusten da intimotasun hori, ez, e, kantu hontan eta e, jazz dukitu aniz naiz e, <laughs> musikana baina e, hildortarik landu nahi izan dituz zure pizak? Bai, elburua da, <clears throat> nahi baduzu, uh, musika hor da, eh, nahi duzu tema. Eh, bai. gero askatasun handi bat hartu dugu denak elgarrekin, uh, horrekin eta uh, kasik pieza guzietan hartzen dugu denbora tiki bat eta konzertuan <laughs> luzeago bat uh, gauza egiteko zuzenean. Mhm. Eta hori netzat biziki importantena da. Ka, musika Ba, bakotsak badu bere mundua, bere sentimendua, eta sartzen du nire musikan, baina nala ere hartzen du musika hori, eta mm, gehiago beraren zata hartzen du mm gauzak erraiteko. Orduan, diska hortan ere um, zuzenean grabatu dugu, eh, studio batean, uh, eh, Tulusa ondoan, studio du Moulin, eta uh, kasik dio dugu bizpairu aldiz pieza guziak eta hartu dugu bat uh, nun uh, dena ontsa pasatu zen. Bai. eta, eta libertate hori niretzat biziki importantena da. Mm -hmm. Orduan egia da gauza hori jazz munduan egiten dugu hainitz. Eh, mm bai. Improvisak eta nahi bat bezala. Baina uh, guk hemen eskolegian tradizio hori bizka bat galdua da. Bai espertsuetan, zeren <laughs> hori da importantena, eta guk musikarekin gauza berdina egiten dugu azkenean. Mm -hmm. Instrumentu bakoitzak badu bere e, protagonismo momentua, ez? Hori da, hori da, kantu guzietan bode betitzen da, batzuetan Nina ez, batzuetan mm -hmm. Angel, batzuetan mm eh, Kike, dependitzen da. Mm -hmm. Gozatuko zenuten? Iruak elkar eh, jolas horretan, ez? Eh? Bai, bai, eta segitzen dugu, oino, zeren pieza berriak eh, <laughs> sortzen, ditugu eta eta segitzen dugu lan hori bai. Mhm. Ikusi entzun berri dugu pieza ametsa, mm, eta errandugu ere bai ez, ritmo ezberdinak ala ere, aurkituko ditugula, pixate e, orain artezuk e, jasotako esperientziatik ateratako e, usta izan dela esan genezake? Bai, bai, bai. bai. Eta horietako bat fandango bat ere, <laughs> entzungo guna orain. Leire, zergatik leire? Be, alaba, alaba dut leire. <laughs> Orduan bat, banako bat idoia, beste alaba, eta fandango bat leire. Leire erantzat eskenea. Irakurri denez, behatzi urterekin hasi zinen. Hori da. Familiako artista. Bai, e, musika ez, sobera. <laughs> Baina, bai, kijoretan bai. bai. Eta nola, nola zakordu, nola izan zen? E... Ba, no, ibili gira tradizioan ez, eta tradizioan, gure tradizioan zen beti pilota. Bai. Eta pilotarekin kantua eta musika. Orduan, eh, Bo, norbaitek uh, eh, berzuan egin musika, nementu <laughs> <laughs> Eta ni izan naiz. <laughs> Eta bere lartu hartu zuen nuen guztua. Eh, ez egidan, ez e, egidan, nik ere pilota maite nuen, eh, bai. hainitz, hainitz. Eta gero amala urtetan erabakitut musika egitea. Bai. Bai. Eta gaur egun, erakasle zara? Bai. Jabel konservatorian. Bai, bai. Uh mhm. -huh. Bai, hori importantena da azkenean nire bizian uh, nuen hori uh, goita busturtetan uh, eh, ari nintzen hainitz dantzaldietan, esposetan dio eta daltzetietan. Eta um, pentsatu dut behar bada klaseak emaiten, e, zeren musika mementu batean importantz izan da nietzat, mhm. eta pentsatu dut behar bada beste batentzat ere alda izan Eh, importantena dio, diotzea zerbait karrikan edo etxean edo. Eh, eta orduan eh, pentsatu dut hori egitea irakasila izaitea eta mementu berean irakasila izaiteko beste musika ikasi dut, klasika musika. Mhm. Eta hori gauza berri bat zen niretzat, eta denborarekin ikusi dut biziki importantena zela ere, Nein. Bai. hori egitea. Eta orduan e, ikusteko astero e, <laughs> ikasleak eta ikasleak handitzen ere, zeren bai. eh, hainitzetan hasten dira sortzi urtetan edo zazpi urtetan batzuek, eta gero be, handitzen denean eh, emezortzi urte arte, eta guk hor gira beti, bai. orduan hori biziki, biziki konten naiz, mhm. hori -hmm. bizitzea. plastikoan eh, murgildu zinen, eta ondotik ere, hainbat e, estilo balandu izan dituzu, esan duzu, e, kolaborazio lan ugari ere egin izan dituzula, mm. e, Euskal Herriko kantari ezberdinekin, musikari bai. ezberdinekin, eta bai. aneta emengoak ere ez. Bai. Gonzal Dibil, Mendibil, Peio bai. Zerbiel, bai. zenbatekin izan zara? <laughs> <laughs> Kontatu aldo zinu izbait? Ez, ez bati. <laughs> ez bati, benen... Lehen, lehen azkarra, azkarra gozela eh, Michel Dukorekin. Mhm. hor biziki gaz, gazten nintzen, eta atu, zuen bere bigarren uh, eh, diskarrekin eh, Zaldi Bobo. Bai. Eta mm, hor parte hartu dut uh, ez, diskare, ez diskan, benen uh, zuzenean. Mhm. Eta hori biziki azkarra zen, nietzat, esperientzua uh, uh, azkar bat, zeren Michel Duko biziki nahi baduzu musikaldetik biziki irikia da eta eh, ezagutzen dut hainiz gauzak. Eta orduan hortik uh, sekatu dut beti uh, zerbait berri bat sortuz edo egin edo orduan hori uh, egin dut, uste dut. <laughs> Bai. beste kantu bat, e, ez dakit esperantza nahi duzun entzun edo pasakaia? Bai, e, esperantza. Esperantza. Thank you. Ba, Filip Deskurrarekin ari gara gaurkoan eh, solasean, diska berri bat plazaratu baitu eta bere diska berriaren deskubritzen ari gara gaurko kantuzkantu emankizunean, e, errandugu, eh, Angel Unzu eta Kike hartzarekin batera, egin duzula lan hau, sorkuntza piezak dituzula murbildu, zortzi edo bederatzi orotara, markatu, e, eta ez du erran, baina eh, diskak zuretzat du e, izenburu. Bai. Kontatuko eguzu? <laughs> Eh, <laughs> beti uh, diskak baute historia, ez? Eta momentu hontan uh, voilà, bizia beti eh? eskuin ezker bai. <laughs> momentu oros, momentu zailak, eta izan, izan da hain izan modioa momentu hortan. Uh, denentzat, familientzat eta hainitz lagunentzat. Orduan zuretzat eskaini dut voilà, nire guruaxoari, nire imazteari, nire familiari, lehen mailen, Eta gero beste jendeari ere, publikoari eta hainitz eh, hainitz eh, jendeak segitzen haute beti, jakitea zer egiten dudan, ikusiz konzertu bat, eta, eta hori unkigarria da azkenean, Horduan uh, eh, zuretzat bai. Da, aitortza bat. Hori da, bai. Mhm. Eta maitasun aitortza hori, zuzenekoetan ere, e, azaleratuko duzu? Bai, bai, bai, hori importantena da ere, nahi, nahi dut zerbait egin publikoarekin, orain. Mm -hmm. hainitzetan publikoa hor da eta entzuten da. Hori, ba, marka hona da, ez? Bai. <laughs> Baina nahi dut partikatu ere, eh, mhm. nahi dut kantuz egin, egin publikoarekin, e, eta sentimendu horiek atseman, eta momentu goxo-goxo bat pasatzea. E beste itzordurik ere baduze? Bai, e, bon, diskateratzen da orain, eh? bai. justu-justu, e, orduan, uh, bon, berdut lan, lan hori, benen ekainean badekigu ustaritzen izanen gira, mhm. eta ere uh, udan ere izanen, dugu bizpairu, bai. Mm Ba, nahi dituzken entzun bi pieza, oraindik <laughs> Eta entzungo dugu, iruditzen bazaizu e, irati? Ah, bai. Zenako bai. kantua... Mm, nahi baduzu, uh, ibiltzen naiz eh, hainizetan uh, eh, lahanie ondoan, eh, bada horiko mendi hori biziki edera, eta bada o, iratiko ere. Eta han ibiltzen naiz hainitz, eta ba, leku edera da. Inspirazio etorria izan. Hori da. Bairati pieza entzun berri duzue, Filip Deskurraren azken lanetik harturiko pieza zuzen ere. E, em, zaila da, halako pieza ondoren, haste hitz egiten bidaia arazten gaituzten eh, pieza hori baitira ez. E, referentziarik eh, izan duzu, e, diote, esan dugu, ba, ibilbidea beratxa izan duzula, klasikotik egin duzula, jaza ere unkitu duzula, mm. baina e, alako sorkuntza prozesu batean badituze, badituzula musikari referenterik edo? Ez bate. Ez? Ez, ez, ez, dut bate bate pentsatzen. Yeah. <laughs> eta etortzen zaitu melodi bat eta lantzen du hori. Orduan uh, estetika, estilua, ez dut, ez dut bate pentsatzen. Uh mhm. -huh. Oso pausatua da dizka? Eh, Dependitzen da bai kantuak, uh, badira, alaiak, pasakai uh mhm. -huh. bezala edo fandangoa, eta olako musika, lasaiago, bai, mm, denbora beti importantena da musikan, e, eta bizian ere. Bai. Eta initzetan presaka ari gira egun lanekin eta presakari gira. Eta egia da, iratin beti denboraktzen dut. Mm -hmm. Ibilbide hain luzeak egiten ditut, bakarrik, hain hitzetan bakarrik. Eta, bo, pentsatzen dut kantu hortan sentitzen dela hori. Mm Zure diskak aleratu berri dela esan dugu, nun eskuratu izango da? Banaketa aldetik nola egin duzu? Ba, el, uh, elkarrekin. Bai. Bai zabaltzeko elkarrekin egin dut lana, bai. egin ditut uh, <laughs> diska initz haiekin, uh, baina eh, nik, nik egin dut diska, nahi bat duzu, uh, produksioa aldetik, eh? bezala, bai. mm-hmm. baina zabaltzeko bon, beste lan bat da eta biziki uh, zaila da. <clears throat> Orduan elkarrekin zabaltuko dugu diska hori eta txemanen da denda batean, elkar dendean. -hmm. bai unan edo beste lekuetan ere. Euskal Herri osoan. Normalki. <laughs> Ale asko <laughs> atera dituzte? Bai, bai, kasik mila, bai. Mm -hmm. eskuragarri dugu eta gainera ez du esan, baina webgune bat ere baduzu, ez? Zuen berri, bai. zure berri izateko. Bai, bai, bai, bai, bai, Filip de eskura. <laughs> bai. Hortan, eh, zure bilbidea hartzen duzu eta diska, ba, ba. diskak ere bai. agertzen dira. Bai, bai, bai, bai. bai. Hau zure sorkuntza lana baita, baina lehen ere badituzulako beste diska batzuk atera dituzunak, ez? Eh? Bai, bai, bai, bai. Asko? Eh, bai, orain, <laughs> hasten da, fiska bat. Eh, ez naiz konturatzen, baina eh, denborarekin ba, gauzak egiten dira. Uh Baina zuzenekoak dituzu gehien bat, eh, maite, hori da gehien betetzen zaitu? Bai, bai, hori xe da. Eh, nahi bat diska bat da momentu bat. Eh, eta berri zen du baduzu, eh, horroitzapenak etortzen dira nahi baduzu. Mm -hmm. Baina ez du erran eh, hola zirela beti. Bai. Eh, ordoan, uh, eh, mm, importantena da, diskak egitea, beren hala ere segitu behar da lana eta segitu behar da diotzea. Hori importantena da niretzat. Mhm. Eta momentu honetan, eh, bakarkako diskaz gain ere beste kolaborazio lan batzuk ere baitu zunduan? Diot, segitzen duzu beste musikariekin elkar eh, elkarlanak egiten? Bai, bai, bai, e, musika klasikoan ari naiz, e, marina behar jetxekin, diotzea, <laughs> uh, eh, aregira beste proiektu bat eh, egiten eh, tango eta piatzozolaren musika inguruan. bai, bai, segitzen dut beti. Eta hundik ateratzu zu ez dakit. <laughs> Asko baita ez? bai, bai. bai. Atxematen dugu gauzak egiteko, gauza honak egitea. Bai. Ez dakit zerbait gaitu nahiko zenuken, zure diskaren bueltan? No, pla plaza plazera hartu, Eh, oh, ah, Artzea ere denbora entzutea hori bon, beti zaila da eh, eta guk ere eh, musikak egisa mm. beti hartzen dugu diskak eta entzuten dugu biskakat. Ola, biskak bat fite, baina bon, hainitzetan uh, uh, plazera hartzeko berda denbora hartu hori. Dendeak alba dute hori egin, <laughs> bikaina da. Batez ere alako musika? Ba, de, denak, denak, denak, denak, denak. Ba, sartzeko biskak bat... Uh, uh, hori da. Mm-hmm. bai. Mm-hmm. Ba, behatzi piezaz eh, osaturiko diska eskuragarri, gu korietako zunbait zentzun ditugu, eta akelarrean sortzikoarekin, nahian, buratzen dugu? Nahi baduzu. Edo beste bat ematen. Edo pasakaien, nahi baduzu. <laughs> Pasakaien. Ongi da, pasakaien. Ba. Kutxuna duzun eh, beste pieza bat. Bai. bai. Ba, mi esker, onar bilizana. da. Mi esker zuri. Eta izan ongi? Bai, mi esker. Kantuz kantu, Euskal Kultur Erakundeak babesutako emankizuna. kizuna.